في علاه لقد فاز المتقون اخوه الايمان الناس في هذه الدنيا يتسابقون في طلب محبه الناس ويستعملون في ذلك شتى الوسائل ولا تثريب عليهم في ذلك فقد قال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه لنبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادع الله لي وامي ان يحببنا الى عبادك المؤمنين وان يحببهم الينا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا إلى عبادك المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم ndugu zangu katika imani awali ya yote na kuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafuata yale ambayo Allah jalla wa ala ametuamrisha na kujiweka mbali na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza katika maisha tunayoishi hapa duniani watu huwa tunashindana na tunakwenda mbio na kutafuta njia mbalimbali mbali za kupata kupendwa na watu na jambo hili katika maisha sio baya ni jambo la kawaida ni sehemu ya maisha kupendwa na watu na wewe kuwapenda watu bali Abu Huraira radhiyallahu an alipata kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja ya Rasulullah Niombe kwa Allah mimi pamoja na mama yangu awajalie waja wa Allah waumini wawe ni wenye kutupenda na ajalie Allah subhanahu wa ta'ala mimi na mama yangu tuwe ni wenye kuwapenda waja wa Allah waumini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumkalipia hakumwambia ameomba ombi lilokuwa baya bali alimwambia Allah Allahumma habib ubaidaka hadha ewe Allah nakuomba mjalie mja wako huyu yeye na mama yake wapendwe na waja wako waumini na uwajalie wawili hawa wawe ni wenye kuwapenda waja wako waumini na hili ni jambo ambalo la kawaida na wala sio jambo baya talabu llah walakin madha an llah kama watu wanashindana kutafuta kupendwa na watu kupendeza mbele ya macho ya viumbe na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala vipi kupendwa na Allah tabaraka wa ta'ala ايها المؤمنون كم هو عظيم ان تكون بين الناس في هذه الدنيا تمشي على وجه الارض والله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يحبك ويرضى عنك inakuwa ni sharafu ya namna gani ni jambo la furaha kiasi gani ukawa unatembea juu ya mgongo wa ardhi na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mbingu saba juu ya arshi yake anakupenda na anakuridhia bila shaka ni jambo lilokuwa kubwa sana hadithuna fi hadhihi alkhutba insha Allah an thalathatin ثلاثة يحبهم الله تبارك khutba yetu ya leo kwa muda huu mfupi kwa umuhimu wa kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala nimekusudia tukumbushane na tuwataje watu wa namna tatu ambao wanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala wako juu ya mgongo wa ardhi wanatembea wanaishi duniani lakini Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat yuhibbuhum wa yarda anhum Allah anawapenda na anawaridhia faman haula wama hiya a'maluhum wama hiya sifatuhum ni watu gani hao wanaopendwa na Allah matendo yao ni yapi lakini sifa zao ni zipi tuzisikie allana an nakuna min haula huenda tukashajiika na sisi tukajipamba na sifa zao na tukawa katika hao wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman rawa imamu Tirmidhi fi sunanihi an abi dharr al-ghifari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Abu Dharri radhiyallahu an amepokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume amesema thalathatun yuhibbuhumullahu azza wa jal wa thalathatun yubghidhuhumullahu azza wa jal asema mtume sallallahu alayhi wasallam watu wa aina tatu Allah tabaraka wa taala anawapenda na watu wa aina tatu Allah tabaraka wa taala anawachukia na sisi insha Allah tutajikita katika hawa watatu wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na insha Allah fil jum'ati alqadima in ahyana Allah tutawatazama watatu wanaochukiwa na Allah tabaraka wa ta'ala ama kundi la kwanza au mtu wa kwanza katika wale wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala farajulun ata qauman rajulun ata qauman fasalahum billah lam yasaluhum liqarabatin fima bainahum ni mtu ambaye ametokea akawatokea watu kama hivi hapa akaja mtu akawaomba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Hakuwaomba kwa misingi ya rangi, hakuwaomba kwa misingi ya ukabila, hakuwaomba kwa sababu ya kujuana. Saalahum billah. Amewaomba kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikawa hawakumsaidia. Fatakhalla bihim rajulun fi aqabihim fa'atahu sirra. Tume anasema akatokea mtu mmoja akamuita pembeni faragha akampa kwa siri la yaalamu bi'atiyatihi illa Allah tabaraka wa taala hakuna yeyote aliyefahamu amempa nini na amempa kiasi gani isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala peke yake na huyo aliyepewa akamsaidia na akamtatulia tatizo lake ibadallah atadruna man hadha ar-rajul ni nani mtu huyo ambaye amemtaja mtume sallallahu alayhi wasallam innahu almunfiqu sirra ni mtu ambaye anatoa kwa ajili ya Allah na utoaji wake yunfiqu sirran anatoa kwa siri bainahu wa baina Allah wa min shiddati ikhfa'i sadaqatihi la takadu shimaluhu ta'lamu ma tunfiqu yaminuhu anaficha sadaka yake kwa namna ambayo hata mkono wa kushoto haujui kimetolewa nini katika mkono wa kulia ndugu zangu katika iman fama ashrafu sadaka hina takunu sirra uzuri ulioje utukufu ulioje wa sadaka ya mtu pindi inapokuwa imetolewa kwa siri haijulikani isipokuwa anaijua yule aliyepewa na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameshuhudia tukio hilo lakini sio hivyo tu ma ajmalul amal hina ma yakunu bainaka wa baina Allah ni uzuri ulioje wa amal unayoifanya ikawa ni siri baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ambaye yeye Allah tabaraka wa ta'ala ni mlipaji ndugu zangu katika imani ladhatu sadaqa ladha ya amali ya sadaka ladha ya kuwasaidia watu ladha ya kutatua matatizo yako matatizo ya watu hinama tabdhuluha watansaha ni pale ambapo unatoa sadaka yako kisha ukaisahau Allah tabaraka wa taala anasema katika kitabu kitukufu wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fahuwa khairul lakum ikiwa mtazificha sadaka zenu mkazifanya ni siri baina yenu na Allah tabaraka wa taala na mkawapa wale wenye kuzihitajia pasina kuwasimulia pasina kuwasimanga fahuwa khairul lakum jambo hilo ni bora kwenu ndugu zangu katika iman innal mutasaddiqina kathirun wale wenye kutoa sadaka ni wengi wengi sana lakini ndugu zangu katika iman hatari na maafa yanayobatilisha sadaka zetu ni pale ambapo mtu anapoamua kuitangaza sadaka yake akaamua kumsema mtu ambaye kamsaidia takhayal amekujia mtu baina yake wewe na yeye mko wawili tu umemsaidia lakin ma min majlisin tajlisuhu illa watuayiruhu watuayibu anakujia mtu unamsaidia kwa dhahiri unatafuta radhi za Allah lakini haukai majlisi yoyote isipokuwa utasema yule bwana mimi ndo namsaidia yule bwana ndo nimemwezesha ile nguo kavaa nimempa mimi yule bwana alikuwa na matatizo kadha yule bwana alikuwa amefukuzwa katika nyumba mimi ndo nimemlipia subhanallah ndugu yangu katika imani yasikilize maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni maelekezo ya Allah na waelekeza waumini wenye sifa ya iman wale ambao wanatekeleza matendo yao wakiamini ni ibada yatakarabuna biha ila Allah jalla wa ala Allah tabarak wa taala anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Allah tabaraka wa taala la tubtilu sadaqatikum bilmanni waladha msiharibu mkabatilisha malipo ya sadaka zenu kwa kufatisha masimbulizi na masimango madam umetoa ukitaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala maadamu umetoa ukiamini Allah atakulipa basi unapomsaidia mtu hakikisha iwe ni siri yako na Allah subhanahu wa ta'ala lakini hakuna sababu ya kutangaza baada ya kutoa sadaka yako isahau na moja katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wenye ikhlas ni pale mtu anapofanya amali yake na Allah akamjalia kuisahau isahau kwa sababu sadaka yako umeiweka katika mikono ya yule ambaye haipotei haki kwake yeye Allah tabaraka wa taala umeiweka katika akiba ya yule ambaye la yansa Allah hasahau hakuna sababu ya kutaja wala kuandika wala kuweka kumbukumbu nimefanya kadha nilimfanyia kadha maadamu umefanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala utakuwa sadaka yako imetunzwa na Allah atakutunzia utaikuta kamilan wafian ikiwa imekamilika na nitimilifu bali Allah jalla waala ana utaratibu kama mtu anafanya amali yake kwa ikhlasi Allah Allah tabarak wa taala anamlelea anaikuza mpaka mtu anakwenda kuikuta ni kubwa zaidi ya vile alivyotoa na natamani lau angelikuwa ametoa kikubwa zaidi ya hivyo fahani an liman yabdhuluna alihsan pongezi na heko kwa wale ambao wanafanya ihsan na wanawasaidia watu kisha wanaficha matendo yao istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد اخوه الايمان الصنف الثاني kundi la pili miongoni mwa makundi matatu yanayopendwa na Allah tabaraka wa taala fadhalikumur rajul alladhi rakiba ma'a qaum tume anasema ni mtu ambaye amesafiri katika msafara akiwa katika kundi la watu akaondoka fasaru yaumahum akmal wakatembea ni safari ndefu mchana wao mzima kutwa nzima wanatembea hatta balagha bihim al'ana'u mablagha mpaka ikafika wakati sasa wamechoka ukweli wa kuchoka imeingia wakati wa jioni baada ya kuwa wametembea kwa muda mrefu wahina waqafu kana an-nawm ahabu ilaihim min kulli shay wakati walipofika pahala wanahitaji kupumzika kwa uchovu wa safari ya kutwa nzima ikawa hakuna kitu cha thamani na kitu chenye ladha kwa wao kama kulala usingizi wa hakadha ibadallah mtu ambaye anajituma mchana kutafuta riziki ya halali anaangaika anaangaika anafanya kazi na wakati mwingine ni kazi ngumu zinahitaji kutumia nguvu ikifika wakati wa jioni amerudi nyumbani anahitaji kupumzika la shaka kwamba kitu ambacho ni cha thamani hakuna kama usingizi na kuupumzisha mwili asema mtume sallallahu alaihi wasallam fanazala alqaumu fanamu wakafika pahala watu wakaweka kambi wakapumzika na wakalala amma hadha فلانه يحب ربه تبارك وتعالى قام يصلي ويتلو ايات الله huyu bwana yeye ambaye Allah anampenda ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam anamtaja katika wale wanaopendwa na Allah pamoja na uchovu alionao wakati wenzio wamelala yeye akasimama anaswali usiku anayasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala faqad atara hubbullahi nauma yale mapenzi ya kumpenda Allah subhana yameukimbiza usingizi haoni usingizi lakini ile shauku ya kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa usiku imeondoa uchovu wake wote mtu ambaye anasimama usiku fa'anahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah jalla wa ala akamsaidia akamwafikisha akaweza kusimama kisimamo cha usiku ikawa ni sababu ya kuyapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman inna fi qiyam al-layl asraran la ya'lamuha wala yudrikuha illa ahluha kisimamo cha usiku qiyamul layl ndani yake wallahi pana siri pana ladha ambayo hakuna anayejua isipokuwa aliyejaribu kisimamo cha usiku na ndiyo maana Allah tabaraka wa taala anapowataja wajake wema akataja sifa zao tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun na katika maeneo mengine akasema Allah tabaraka wa taala al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun qiyamul layl ni miongoni mwa kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani aina ya maisha tunayoishi hivi sasa na namna tunavyokimbizana na dunia ni wachache illa man rahimallah ambao wakishalala wanapata fursa ya kuamka walau kidogo akaswali hata rakaa tatu za witri kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala tambua na uelewe kisimamo cha usiku kisomo cha usiku kuisoma Qur'an hakiwezi kuwa sawa na kisimamo na kisomo cha mchana ndiyo maana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu imenukuliwa kwake kwamba anasema la an usalli fi, fi jawfi al-layli rak'a khairul li min an usalli 10 rak'atin fi an-nahar kwa ladha na faida walizozifahamu masahaba na wema waliotangulia kwa visimamo vya usiku anasema Abdullah ibn Umar na thamini na naona ni bora nikinyanyuka usiku nikaswali japo rakaa moja kuliko kuswali rakaa kumi za mchana tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hao ambao wanapupia kuingia katika yale makundi aliyotaja mtume sala salama yale yanayopendwa na Allah tabaraka wa taala فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربك يقربنا اليك اللهم حبب الينا الايمان وزينه